ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا na يقيني yakini موسى Musa ishara Waulize wana wa Israeli alipowafikia na Firauni akawaambia, hakika mimi na kuona wewe Musa umerogwa. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا Musa akasema, wewe unajua bila ya shaka kuwa haya hakuyateremsha ila Mola mlezi wa mbingu na ardhi ili kuwa ni ushahidi wa kuonekana. Na hakika mimi bila shaka na kuona wewe Firauni huwa umekwisha angamia. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا Basi Firauni akataka kuwafukuza katika nchi. Kwa hivyo tukamzamisha yeye na waliokuwa pamoja naye wote. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا Na tukawaambia baada yake wana wa Israeli, kaeni katika nchi. Itapokuja ahadi ya akhera, tutakuleteni nyote pamoja. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا Na kwa haki tumeiteremsha na kwa haki imeteremka. Na hatukukutuma ila uwe mbashiri na mwonyaji. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا Na Qur'ani tumeigawanya sehemu mbalimbali ili uwasomee watu kwa kituo na tumeiteremsha kidogo kidogo. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا Sema, iaminini au msiamini. Hakika wale waliopewa elimu kabla yake wanaposomewa hii huanguka kifudifudi wanasujudu. ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا Na wanasema, Subhana Rabbina, ametakasika Mola wetu mlezi. Hakika ahadi ya Mola wetu mlezi lazima itimizwe. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا na huanguka kifudifudi na huku wanalia na inawazidishia unyenyekevu Kuli id'u Allah au id'u rahman ayyamma tad'u falahu al-asma'ul husna ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا سما muombeeni Allah au muombeni Rahman kwa jina lolote mnalomwita. Kwani yeye ana majina mazuri mazuri. Wala usitangaze sala yako kwa sauti kubwa, wala usifiche kwa sauti ndogo, bali shika njia ya kati na kati ya hizo. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا Nasema alhamdulillah himdi zote ni za Mwenyezi Mungu ambaye hana mwana wala hana mshirika katika ufalme wala hana rafiki wa kumsaidia kwa sababu ya udhaifu wake na mtukuze kwa utukufu mkubwa الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Na lau hawa watu wangeletewa hizo ishara wazitakazo, wangezigeuzia uso, wala wasingeziamini. Na sisi tulimpa Musa ishara tisa wazi, na juu ya hivyo wakakufuru. Na Firauni akasema hakika mimi na kuona wewe Musa ni mtu lierogwa. Hizo ishara tisa ni fimbo, pili mkono mweupe, tatu tufani, nne nzige na vyura na chawa na damu, tano ukame na upungufu wa mazao, sita kupasuka bahari, saba kutimbuka maji baharini, nane kuning'inia mlima kama kivuli, na tisa kusemezwa na Mola wake mlezi. Musa akasema, ewe Firauni, unajua vyema kuwa aliyeziteremsha ishara hizi ni Mola mlezi wa mbingu na ardhi. Kwa nini yeye ndiye mwenye kuweza hayo? Nazo ishara hizo ziwazi zinakuonyesha kuli wangu, lakini wewe unafanya kiburi na inadi tu. Na hakika mimi na kuona wewe Firauni kuwa ni mwenye kuangamia ikiwa hutoache nadi yako. Firauni akashikilia uasi wake, akataka kumtoa Musa na wana wa Israeli katika nchi ya Misri, tukamzamisha yeye na askari wake wote. Tukamvua Musa na kaumu yake, na baada ya kumzamisha Firauni tukasema kuambia wana wa Israeli, kaeni katika nchi takatifu iliyoko Shamu Ukija wakati wa uhai wa pili tutakutoweni makaburini kwenu kwa mchanganyiko kisha tutakuhukumuni kwa uadilifu. Na tukuiteremsha Qur'ani ila kwa kuunga mkono hikma Mwenyezi Mungu iliyopelekea kuteremshwa kwake. Nayo hiyo Qur'ani kwa dhati yake haikuteremka ila kuwa imekusanya ukweli wote. Kwani itikali zake ndizo zilizo sawa na hukumu zake ndizo zilizonyoka na wewe we nabii hatukukutuma ila uwe mbashiri wa kuwabashiria pepo wenye kuamini na mwonyaji kuwaonya wanaukanya moto basi wewe huna jukumu lolote ikiwa wao hawaamini na hii Qurani tumeigawa na tumeiteremsha kipande kipande kwa muda mrefu ili uwasomee watu kwa taratibu wapate kufahamu tumeiteremsha kidogo kidogo kwa utulivu bila matatanisho Waambie makafiri wa maka kwa kuwatisha. ni nafsi zenu mlitakalo. Kuiamini Qur'ani au la. Kwani hakika waliopewa elimu sawa na fahamu barabara kabla kuteremka kwake. Wakisomewa Qur'ani huangukia kwenye nyuso zao kwa kusujudu na kumshukuru Mwenyezi Mungu mtukufu. Na wao husema Mola wetu mlezi ametakasika na ila ya kwenda kinyume na ahadi yake ya kuneemesha na kuadhibu aliyoahidi. Kwani ahadi yake lazima itimie bila shaka yoyote. Na huangukia tena kwenye nyuso zao mara ya pili wakilia kukumhofu Mwenyezi Mungu na Kurani na wazidishia unyenyekevu kwa Mwenyezi Mungu. Waambie hawa washirikina mwiteni Mwenyezi Mungu kwa jina la Allah au jina la Rahman kwani jina lolote mtalomwitia ni zuri. Yeye mtukufu ana majina mengi mazuri mazuri. Wala hamdanganyikiwi kwa kutumia majina mengi kuwa kwa hivyo mwenye kuitwa ni zaidi ya mmoja. Na unaposoma Kurani katika sala zako, basi usipaze sauti yako wakasikia washirikina wakakusibadi na wakakuudhi. Wala usifanye kwa siri hata waumini wakawa hawasikii kuwa katikati katika kusoma kwako. Nasema alhamdulillah himili zote yani sifa na shukrani ni za Mwenyezi Mungu ambaye hakuzaa mwana kwani hamhitaji wala hana mshirika katika ufalme kwani yeye peke yake ndiye aliuanzisha wala hana msaidizi wa kumtia nguvu kwa udhaifu fulani unaompata na mtukuze Mola wako mlezi kwa utukufu mkubwa uliolaiki naye.